Ekainak bost gaur ostirala da eta berrion albistegia duzu eh, berriozar irratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi laster bidean berriozarren izanen dugu igandean. Euskal presoak Euskal herriratzearen aldeko kitalia izango den lasterketa prestat, dagoeneko. Lasterketa unek mila bat kurrikalari berriozarren bilduko baditu ere, eguna ez da solik lasterketara bideratua egonen. Kale animazioa herrikirola aurjokuak eta bazkari herrikoia izango dira bestelako jarduerak, eta guztiarekin berriozar dispertsuaren kontrako aldarriaz beteko da. Aurrantzerki tailerraren Lucierna Gaslana estrenatuko da entzunaretuan. Arratsaldeko 7 hasiko dira gaur Aurrantzerki tailerrean parte harturiko gaztetxoak luciernagas lana antzesten ikuskizunaz gozatzeko musika eskolako entzunaretura hurbildu leiatilan eurobateko sarrera erosi eta behin barnean egonda aurki egoki edo erosuena aukeratu beharko dugu. Eta entzunaretoan ere, Andaluzia etxeak ospatuko du kurtso bukaera. Kurtsuari amaiera buru bila emateko Andaluziarrek musika eta dantza ikuskizuna prestatu dute. Revuelto dantza taldea eta subel dantza eskolakoak harituko dira besteak beste. Ikuskizun honetaz gozatzeko bost euroren trukean txarrerak erosi beharko ditugu xabi musika eskolakun lehiatilan. Berdintasunaren aldeko argazki lehiaketa martxan da. Irudi bat bazterkeriatik berdintasunera izeneko argaz lehiaketaren amalaugarren edizioa martxan da bai. Lehiaketan parte hartuko duten argazkiek, emakumezko eta gizonezkoen artean bazterkeria, garritasuna eta erantzukidetza, tratu honak edota berdintasun egoerak adirazi beharko dituzte. Argazkiak udaletxeko auzobulegoan aurkeztu alko dira zortzit erdietatik, ordua terdietara beti ere ekainaren ogi pilla baino lehen. Eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren udako ikastaroa berriozarren. Ekainaren ugeita bitik, ugeita bostera, de la crisis ekonomika, la crisis politika, transizion, konstituzion i demokrazia tras el 15M izeneko ikastaro eginen da berriozarko entzun aretoan ikastaro hau Nafarroako Unibertsitate Publikoaren udako ikastaroetako bat izanik. Matrikulazioa nupen web forriaren bidez egin daiteke baita kursos de verano abildua u navarra.es elbide elektronikora izen abizenaketan urtasunagiriaren iriaren zenbakia idatzerik. Eta informazio gehiagorako noski, iru ubebikoetz.berriozar.es. Música Lantxotegi matrikulazio kanpaina martxan jarri du. Lantxotegi elkarteak hurrengo ikasturtera begira izen amateko epea zabaldu du. Eskaintzak hiru dira urte batez eraikinen mantentze lanetako laguntzaile ikasketa espezializatua lanbide tailerrean eta lore zaintza naiz landare konposizio espezialitateko beste kurtsobi bata PCA eta bestea FPBB programetan. Azken hauen iraupena bi ikasturtekoa izango dela. Aurretiko izen ematea ekainaren emeretzirarte lantxotegi elkartean. Eguraldiaz mintzatzeko unea du gorain serdio gaurko iragarpenak garazi. Zerua odei gutxirekin edo oskarbi egongo dela dio gaurko iragarpenak, goizaldean tarte odeitsu batzuekin, arratsalde gauean mendebaldetik odeiak jugaritu egingo dira eta euri txikia egin dezake, bereziki egunaren amaieran xabi, baliteke gainera trumoi ekaitzak izatea, ego osagaikoa izea olbizia ibiliko da, arratsalean ipar mendebaldera aldatuz eta temperaturei dagokionean minimoetan aldak aldaketarik ez eta adi maksimoak nabarmen jeitsiko baitira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da informazio gilago datu zen urduetan berriozari irratiaren sintonian, fmko egon puntu edo urdu oro interneten eguzkiplaza.neten.